Ecel kapı çalmadan, ölüm başa gelmeden Ecel kapı çalmadan, ölüm başa gelmeden Pişman olmadan, katıl kervana, katıl kervana, katıl kervana Pişman olmadan, katıl kervana, katıl kervana, katıl kervana Kervandan ayrı durma yem olursun kurtlara Kervandan ayrı durma yem olursun kurtlara Pişman olmadan katıl kervana Katıl kervana, katıl kervana Pişman olmadan katıl kervana Katıl kervana, katıl kervana Kervanın yolu Anadolu Yolcusu İslam iman ordusu Bu kervanın yolu Anadolu Yolcusu İslam iman ordusu Pişman olmadan katıl kervana Katıl kervana, katıl kervana Pişman olmadan katıl kervana, katıl kervana, katıl kervana. Bir Muharrem Hicri 1420 kalkacak bu kervan tekbirlerle. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Bir Muharrem Hicri dert güdürümü Kalkacak bu kervan ihtişam ile Pişman olmadan katıl kervana Katıl kervana, katıl kervana Pişman olmadan katıl kervana Katıl kervana, katıl kervana Ayasofya Cami Cuma günü Ağlamaz artık güler yüzü Ayasofya Cami Cuma günü Ağlamaz artık güler yüzü Pişman olmadan katıl kervana Katıl kervana Katıl kervana Pişman olmadan katıl kervana katıl kervana, katıl kervana. Ayasofya Cami Cuma namazı, o gün ümmetin zafer bayramı. Ayasofya Cami Cuma namazı, o gün ümmetin zafer bayramı. Pişman olmadan katıl kervana, katıl kervana, katıl kervana pişman olmadan Katıl kervana, katıl kervana, katıl kervana